Pirmoji kronikų knyga, dešimtas skyrius. Filistinai kariavo su Izraeliu. Izraelio vyrai bėgo nuo Filistinų ir krito nužudyti ant Gilbojos kalno. Filistinai persekiojo Saulių bei jo sūnus ir nužudė Jehonataną, Abinadabą ir Malkišūvą. Vyko smarki kova prieš Saulių. Šauliai pataikė į Saulių ir jį sužeidė. Tada Saulius tarė savo ginklanešiui, išsitrauk kardą ir juo perverk mane, kad šitie nepipjausite jį, atėję neišniekintų manęs. Bet jo ginklanešys nesutiko, nes jis labai bijojo. Tada Saulius paėmęs savo kardą, krito ant jo. Jo ginklanešys, pamatęs, kad Saulius miręs, irgi puolė ant savo kardo ir mirė kartu. Taip mirė Saulius, jo tris sūnus ir visi jo namai. Izraelitai, kurie gyveno slėnyje, pamatė, kad jie pabėgo, o Saulius bei jo sūnus mirė, paliko savo miestus ir bėgo, atėję filistinai apsigyveno juose. Kita diena filistinai atėję apiplėšti užmuštųjų rado Saulių ir tris jo sūnus, žuvusius ant Gilbojos kalno. Jie išrengė jį, paėmė jo galvą bei ginklus ir siuntinėjo po visą filistinų kraštą, skelbdami pergalės žinę savo stabams ir tautai jo ginklus jie padėjo savo dievų namuose, o jo galvą prikalė Dagono šventykloje. Jebeš Giliado gyventojai išgirdo, ką filistinai padarė Sauliui. Visi jų narsus vyrai pakilo, paėmė Sauliaus bei jo sūnų kūnus, parnešė juos į Jebešą ir palaidoja po ažulu pasninkavo septynias dienas. Taip mirė Saulis dėl savo nusikaltimo viešpačiui ir jo žodžiui, kurio jis nesilaikė, ir dėl to, kad ieškojo patarimo pas mirusių dvasių išaukėją. Jis neieškojo viešpaties, todėl viešpats nužudė jį ir atidavė karalystę Jese sūnui Dovidui.